ku munsi wa gatanu genekezo rya cumi n'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri n'umwanya wo kubashikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira muguyi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha severa ngo urabandanya igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'intambara ibisigarira by'abantu birenga ibihumbi icumi akaba ari byo ngo bimaze kuzugwa igitigiri cyifata kibanza nk'uko byashyikirijwe n'urongoye umugwi kuri uno wa gatanu mu kiganiro n'amenyeshamakuru ingingo ruhasha ngo digiye gufatwa kuri uwo wese adogurisha isabu n’ibitabururu ku mafaranga arenga ijana na mirongo itanu ku isabuni nk'uko byashyikirijwe na leta kidologe eh, mutuwa umuyobozi mukuru w'ubudandaji yabishyikirije inyuma yaho hari abayigurisha amafaranga amajana abiri bavuga ko iyo bayirangura ibyimbye akavuga ko yishikiye mu ihinguriro sabono akabona ingene batanga iyo sabuni ni bamwe mu bakenyezi bari mu nzego zirongoye amakoperative bacukura umusenyi n'amabuye imuyinga bamagarira abandi bakenyezi n'abigemeye kwitaho bene ibyo bikorwa ndetse ko ikaze muri makuru duhera mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ibisigarira by'abantu birenga ibihumbi icumi ni icyegeranyo ufata k'ibanza bimaze eh, by'ibisigarira bimaze kuzugwa byashyikirijwe n'umugwi eh, byashyikirijwe kuri uyu eh, byashyikirijwe n'urongoye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha byashyikirijwe n'urongoye umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha hari kuri uwa kane igitega mu kiganiro n'amenyeshamakuru urongoye umugwi Pierre Clavin ndayicariye yamenyesheje ko ibikorwa byo kudura ibisigarira mu ntara ya Gitega bibandanya tumukurikira muri aka karere ka Gitega gusa mu binogo rusange 19 twafuruye kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu tumaze gukurayo abantu ibihumbi icumi n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani kandi ntitwahejeje haracyasigaye ku ruvubu ibinogo bigitugoye gushikira kuko ishyirahamwe sojeya satom ryahagutse umusozi w'ivu igihe ryariko rirakora ibarabara rya kaburimbo rifatanye intara za gitega karusi na muyinga iyo tuguze ibitigiri by'abantu nk'abo si ukuvuga ko ari bose dukurayo hari abo twasanga baracitse ubunwenwe basigaye ari imvu gusa batabwa mu binogo n'imashini za tingatinga Pierre Claver ndayicariye harongoye umugwi Sever mu bijanye n'ubudandaji isabuni yitwa bururu itegezwa kugurishwa amafaranga 150 ku isabuni imwe umuyobozi mukuru w'ubudandaji Kidologe Mutwa amenyesha ko bishikiye mu ihinguriro sabono barabona ingene itangwa basanga atagahombo karimwo kuyitanga kuri ayo mafaranga akavuga ko nabitwaza ko iyo barangura ari kure ari kinyoma nguko abadandaza bani banini banini bita le grossiste mu gifaransa bakwiragiye hose mu ntara no mu makartie ku bw'ivyo rero ingingo ruhasha zigiye gufatwa tumukurikira twebwe tugiye turakurikirana twarabanje turaraba igiciro ihinguriro savonoro ni ikihe itanga twasanze ku karato yoyo ifise abo novuga nti abagwizatunga aho ibagurisha ko ku ikarato y'amasabuni mirongo ine n'umunani ibihumbi bitanu n'amajana ane na mirongo itanu icyo bumvikanye n'abo bagwizatunga baca bayitanga ku bandi bagwizatunga nabone bemewe na savonoro ni uko yoyo ikiyigurisha ku bihumbi ibihumbi bitanu n'amajana indwi na mirongo itanu hanyuma abo badandatse nabo barekuriwe guca bayigurisha kuri ba bandi novuga bakwiragiye mu gihugu cyose kuko bararenga ijana na ibihumbi bitanu n'amajana indwi na mirongo itanu abo bose baba bagwiza atunga bakuru bashika muri savonoro nabo bagira kabiri abo bose barafitanye amasezerano kugira ibiciro ntibabirenge mwugira gatatu hariho ba bandi guca bayigurisha ku bihumbi bitandatu na mirongo itanu aho rero ya mabutike amwe twovuga abenegihugu baguriramwo ayo masabuni bobo barekuriwe kugurisha iyo sabuni ku mahera ijana na mirongo itanu ku isabuni imwe atarenga iyo sabuni niya sabuni bita ubururu twebwe dusaba abenegihugu yuko bodufasha aho hose bazobona yuko bariko barabirengako zibabwire ababatwara kuko murumva yuko niyo tugo turaraba abo bagurisha isabuni imwe mu bisanzwe nibo bungutse menshi aha twagomba kubagabisha yuko ibihano biriho twebwe tugiye kuraba ingene tworungika abakozi mu gihugu cyose kugira bakurikirane igiciro cyo kuri iyo sabuni mu bijyanye n'imibano abakenyezi bari mu nzego zirongoye amakoperative acukura umusenyi n'amatafari muri komine n'intara muyinga ngo barafasha imiryango yabo mu kwikenura bamwe muri abo bahamagarira abandi bigeme n'abakenyezi kwitaho mwe n'ibyo bikorwa ngo nubwo bisaba ingufu mirekanyange yarishikiyeyo sanzwe ndishegera cy'utwariye koperative ibi bikorwa n'ivy'inguvu kandi bisaba umutahe violette nshimirimana agira kabiri muri koperative dukomeze ibikorwa tugwiza umwimbu ibumba ikongera igacuruza amatafari ku mutumba burima wa komine muyinga ikaba n'abakozi mirongo umunani ngo ni koperative yatanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi amenyesha ko abakenyezi bakiri bake turacari bake cyane nko muri koperative iwanjye turi babiri gusa ariko turakora ibyo dushoboye ikindi gituma abakenyezi baba bake ibi bikorwa ni kandi bisaba umutahe abakenyezi rero kenshi nta mutahe dukunda kuronka nicyo gituma ubona baba bake mugabo biriko biraza buke buke tubandanya duhimiriza kugira ngo n'abandi bashobore kuzoza dufashanye ibikorwa nayo Mariette Ntirampeba arongoye koperative amahoro rugari icukura umusenyi igizwe n'abakozi amajana abiri na batatu harimwo abakenyezi ijana na mirongo itatu na batatu ashikiriza ko atunganya ibikorwa vyiwe ku buryo we na bagenzi we baterera mu buzima bw bw'imiryango nk'umukenyezi abonye afise amikoro make e, koperative yadandaje umwaka uheze turagabura tukaronka akanyungu duha abanywanyi bacu abanyamitahe bacu gutyo bigafasha rero abakenyezi kwiyungunganya mu miryango iwabo turabaha akanyungu uko umwaka uheze abo bose rero turabaha akanyungu mbere mbese nk'ubu twagabuye ejo bundi haheze aho twasanze umunyamutahe wese aronka ibihumbi mirongo icenda twarasanze rero ngo twari twagerageje abakenyezi bari mu nzego z'amakoperative muri komine muyinga bagahamagarira abakenyezi bagenzi babo gukorera mu mashire hamwe kugira ngo bashobore kwiyungunganya Mire kanyange urakenuye tugeruke hano mu gisagara ca Bujumbura aho hari ingurube zitungiwe muri kati ya Carama ya mbere ni hano mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu begereye ahatungiwe izo ngurube iryo yororero ry'ingurube riri muri karitsiye ya cyarama ya mbere zone kinama mu gisagara cya bujumbura ritumbereye yahitwa ku mabarabara abiri rimatanye n'uruhome rw'ishuri ry'abigenga ry'imyuga eterake cyarama nko ku metero amajana atanu uvuye ku ibarabara rigana mu ntara ya bubanza bamwe mu banyeshuri biga kuri iryo shuri rimatanye n'ahororewe izo ngurube hampande y'akanuko kaba kaharangwa iyo imvura yaguye ibintu by'ibinyo biva mu mase yazo cyangwa aho ziba ziryamye biratobora mu matafari bigashika no mu ishuri ugaca usanga buri gihe cyose amazi ava aho hantu ziryama arashikira no mu ishuri agaca azanana n'ibyo binyo byazo isuku niyo twokoropa niyo byogenda gute uruhome zegereye ko haguma hatose buri gihe cyose kandi ibyo binyo biguma bihari buri gihe cyose umwe mu barezi bo kuri iryo shuri rya eterake cyarama rifatanye n'ahatunga ibizo avuga ko ko abo banyeshuri batarira busema kuko ngo n'abigisha baba bariko barigisha bashikirwa n'ako kanuko bakanagira n'amakenga ku ndwara ziturutse ku isuku rike zoshobora kubafata ingurube ziri ngaha n'uruhome rwa eterake ahororewe ingurube bamenyesha ko atabari abatumbera ngo babamenyeshe ko izo ngurube ziteye ingorane ariko ngo bisabwe boshobora kuzikuraho bakazimurira ahandi cyangwa bakazigurisha abo bene kwidoga ko bataronka umwuka mwiza kubera izo ngurube ziri muri icyo kibanza bavuga ko izo ngurube zitungiwaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi sangwa muri sanze 우리 라디오 이상한이로 gatandatu zirindwi ku minota mirongo itatu n'indwi amakuru twabateguriye rabandanya mu bijyanye n'amagara y'abantu kwikingira ikiza cha coronavirus bibwirizwa gukogwa hatibagiwe no kwikingira indwara malaria muganga Jeremy Ndayizeye arongoye akarere k'ubuvuzi kamatana mu ntara bururi kirahari ariko kandi two kwibagira yuko malaria ari indwara iri mu Burundi kandi aritwara abantu benshi corona virus ari indwara nibyo dutegerezwa guhangana nayo ariko idusamaza ngo malaria nayo ibandanye dutwara abantu kandi tuzi ko ari cyane cyane abana n'abakenyezi bibungenze nico gituma uwo muganga atera kamo ababa muri ako karere kubandanya baryama mu misegetera irimwo umuti wica imibu gutyo bakinge ko abantu bicwa na malaria bakavyitirira cya ca coronavirus zobandanya duhimiriza abenegihugu cyane cyane muri ino minsi ya coronavirus kugira ngo bamenye ko malariya itacigenda kubera korona virusi yaje babandanye bakoresha imisegitera kurya nyene hanyuma afashwe n'ingwara y'ubushuhe ntave yiyumvira ngo ni korona virusi tumenye byukuri ko malaria tokwikika inyuma ya korona virusi hanyuma igaheza abantu ni mu gihe muri ako karere k'ubuvuzi hakivugwa abagikoresha imisegetera ico itagenewe nko kwimburiramwo ibiharage canke nkubwishaza nk'uko bivugwa na musitanteri wa komine rutovu imwe muri zine zigize ako karere k'ubuvuzi kubw'uwo musitanteri nihimiriza ko kugira ngo imisegeteri ikoreshwe ico yagenewe Jean Pierre Misago Imatana Radio Isanganiro arakoze mgenzi wacu Jean Pierre Misago tuve Imatana tubandanize mu ntara ya Ngozi mu gisata c'amagara y'abantu nyene aho kuri uyu wa kane ariho hashigwa mu mashini ipima uh, ipima ry'umugera wa coronavirus hakoreshejwe ubuhinga logiciel uh, buzopima ico kiza ku bitaro mpuzantara ingozi muganga ayoboye ibyo bitaro arahumuriza abanyengo n'ubushobozi ko vuba bazatangura gupima abantu ku bwinshi kuko ababikoresha baronse inyigisho yomeye ntawe ukuriyayo akavuga ko hakirindiriwe gusa ibyo gukoresha mu gupima bita reactif mu rurimi rw'igifaransa Apollinaire Mudagara nk'uko bivugwa na muganga Guillaume Ntawukuriryayo ivyo bitaro mpuzantara vy'ingozi bifise imashini zibiri zishobora gupima umugera wa coronavirus arizo Gen Expert na PCR umuhinga w'ubushikiranganji kuri uyu wa kane niho yashira muri Gen Expert ubuhinga logiciel mu gifaransa buzotuma bapima ku bwinshi muri iyo ntara ikiza coronavirus intara gushika ubu ku buhinga butari bwatangura muganga Guillaume Ntawukuriryayo akamenyesha ko mu bantu batanu ibipimo vyabo byarungitswe mu gusuzumwa mu gisagara ca Bujumbura basanze atawanduye uwo mugera ariko akavuga ko ibyo bidasigura ko muri yo ntara ya Ngozi ataba ufise ngo bikazogaragara batanguye uko gupima vy'ikivunga warongoye ibyo bitaro by'ingozi akamenyesha ko bakirindiriye ibifasha mu gupima bita reactif mu gifaransa ivyo bivugwa mu gihe mw'ibohero ry'abagabo Ingozi hari hamaze iminsi hari inkuru zivuga ko ico kiza coronavirus cahashitse Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanga Janir. Apolinere Muzagara urakenuye mu bijyanye no guhungura impunzi umuntu wese hamagariwe gufasha mu guhimiriza abarundi bari mu buhungiro kugira batahuke mu gihugu igihe hashikizwa ibyaranguwe mu mwaka uheze n'ubushikiranganji butatu kino gihe bugize ubushikiranganji bumwe bw'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu umushikiranganji ko buca avuga ko iryo himiriza riraba kandi ababa mu makambi y'abati bateshejwe ibyabo aragabisha abaga ibiturire ku bafasha injyane ziri mu mashingiro no mu mashyirahamwe tumukurikire izo mpunzi ziri mu gihugu cy'u rwanda kibanye ni bene wacu ni babyara bacu turafisemo amacuti twese dufashe rero mu gusigurira abo bene wacu bari mu gihugu cy'u rwanda kugira zijya nguvu bicaritse mu makambi y'impunzi bazizane n'ahubwo zidufashe mu guteza imbere iki gihugu cyacu cy'u Burundi nkabasaba rero yuko iyi sensibilisation twese twoyikora tuyikorera ku neza y'igihugu cyacu cy'u Burundi ku bari mu gihugu cya Tanzania naho nasaba yuko twoshigikira cyane abariko bakora icyo gikorwa mu kwakira impunzi zivuye mu gihugu cya Tanzania abari muri ibi bisata bashiremo ingufu zirengeje kugira impunzi zose ziri mu gihugu cya tanzania eka n'iziri mu bindi bihugu byose zifuza gutaha zose zitahe mu gihugu cy'amavukiro mu gihugu cy'amatanubuki kuko ntateka igihugu gishobora kuronka hari abavuga ngo hariho impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza yuko iteka ry'igihugu ni uko bene burundi bose baba bari ngaha mu gihugu kuri icyo nyine hariho bene wacu bari mu masite de deparase bamwe n'imiryango yacu dufashe adiminisitirasiyo igiye kubasigurira kugira haboneke inyishirama yotuma basubira mu ngo zabo hariho ibigerageza biza bigana twebwe turongoye abandi hariho abantu muri twebwe ngaha atadosiye n'imwe bakora batayikamishije umuntu ukora dosiye ubanje kugira ibyo usaba nagira ndababwire kuva uno munsi ko atakibanza ufise muri ubu bushikiranganje izo ngorane ziri mu mashengero ntizihitsanye zavuye ku bintu byatuvuye ko twebwe nyine abakozi ba leta hariho ingorane ziri mu ma ONG aho usanga umukozi wa leta aza gutereta na ONG ngo vyogenda uku vyogenda uku baca bazana utuntu umushikiranganje abasinyira kugira vyorohe umushikiranganje nibe yarusha agaca asinyahumirije ubundi nawe yakubise idiri ayo madini ahagarariye Imbere yo gutanga ubwene gihugu ku mpunzi, hari ibintu nyamukuru bitegerezwa kwisungwa Ubwa mbere uko impunzi yahabwa ubwene gihugu mu gihe bimaze ikiringo kirekire iba mu gihugu yahungiyemwo. Ikindi cisungwa mu gutanga ubwene gihugu ni mu gihe mu gihugu cizo mpunzi atamutekano harangwa. Ico mwomenya uko ivyo gutanga ubwene gihugu bidapfa guko guko nyene, ni igikorwa kirangurwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu bukungu ayo mategeko nayo avuga ko ibihugu byakiriye impunzi bibahimiriza guhunguka mu gihe ibyatumye bahunga biba byaratorewe umuti impanuro notanga ku mpunzi z'abarundi aho ziri hose nuko zo kwitabira kamuzeruka gutegwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko gutahuka mu gihugu c'amavukiro nkuko leta nshasha imaze gushingwa bikaba bigaragara ko mu Burundi hari amahoro kubganje mbona ko izo mpunzi zotahuka kwifatanya n'abandi barundi kubaka igihugu cabo ikindi nobamenyesha nuko leta ya Tanzania Tanzania izo bandanya gutahukana impunzi ziri muri ico gihugu zifuza gutahuka ku bushake bwazo ico gikorwa naco tukazobandanya tukirangura twisunza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu mu kurangiza notera leta y'u Burundi ko yobandanya guhimiriza impunzi kugira zitahuke hamwe no gufata ingingo zotuma abo bahunguka bumva ko bisanzuye kuba mu gihugu c'amavukiro kugira nabo baterere mu iterambere ry'igihugu na washiriki katika kuijenga Burundi ku isaha itandatu zirenga ku minota mirongo ine n'itandatu akaba ari no gahace tudera n'amakuru reka nshimire mwebwe mwese muyateza abiri nshimire iri ku imana n'imigabwe ibyuma mugire umutaga mwiza